que te vi y escuché los galopantes latidos de tu melodía. Cambiaste en un flash el rumbo de mi vida, haciéndome sentir emociones que solo contigo viví. pecho. Me iluminas con tu luz. Volvamos, voltamos a escoitar a túa creación referida precisamente ao teu fillo, non? Sí, mm. a, primeira, a primeira do, deste proxecto de, de Utopian Pop, sí. Utopian Pop, poño, poñedevos en contacto con el, con ese Utopian Pop. Bueno, mm, felicitacións. Moitas escoita, gracias. Escoita, agora vamos a poñer a despedida, posto que quedan un minutiños, pero vamos a despedirnos co, coa túa grande oferta para para reivindicando ese traballo que, bueno, esa fórmula de que en Galicia non, é, non se poña en marcha o Altri, non? Esperemos que sí, eh, bueno, sigo, insisto, que a xente fi, eh, que firme lle... porque iso é máis importante. Asinar, veña aí na, na, na páxina de, de Greenpeace. Pero vamos a poñerlle o quero te viva que precisamente esa reivindicación está relacionada con eso. Es decir, que Galicia sexa viva e eh, que non que a enterren co altri, non? Exactamente. Galicia queremos a Galicia de calidade. <laughs> Bueno, a verdade que o, o, o que se plantexa ou que nos dixo precisamente a plataforma eh, mm, si se pon en marcha todo eso, sí que parece ser que, que ofrecen unha chea de postos de traballo, pero que os postos de traballo poden ser para poder eh, arrancar eucaliptos, para poder eh, mellorar o val, para poder mellorar a, a ría, porque eso vai dar a ría de Arousa. O sea, sí, eh, sí, sí. Te que eso... Bueno, eh, é un estropicio terrible. Queridos ointes, vamos a despedirnos hasta videros sábado, continúen conectados aquí con Radio Cornellá, pero que nosotros queremos que volvan outra vez a conectar con nosotros o vindeiro sábado á mesma hora. No 104.6 estaremos de 4, de 6 a 8 da tarde en Sempre en Galicia. Queridos ointes, que teñan unha feliz semana. Despedímonos con a túa peza. Moltas gracias. Xulio. festa que as migas xa de Romaría todo día gozo Con miña xente nas pozas do teu solpo Percorrendo novos camiños Soño corre tunchos do teu corazón Viva, viva, Galiza quero te forte celebrando a vida Cruzas amiga, rachemos la festa que as migas alevan Recorriendo nuevos caminos.